a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na litinin daren talata hudu da watan sha'ban hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da eh, shidda da wata na uku watan maris miladiya 2020 da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin ad-da'u wanda wasu ke kira da al kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi wallafar abu abdullah muhammad bin abi bakar bin ayyub al-ma'ruf ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallaci mai tarin albarka na al-furqan a cikin wannan halka ta ta takwas halka ta takwas wanda kuma zamu tashi na darasi na takwas ne da ikon Allah subhanahu wataala muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya zai mana jagora duniya da alkiyama mun kwana akan ƙarshen fasali da malam yayi bayani akan abun da ya shafi watan eh, addu'a da kuma kunti asma'ullahi al'azam ko ismullahi al'azam wanda yau zamu tashi akan fasali na gaba mal yace faslun وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه وتعالى إجابة دعوته شكرا لحسنته أو صادف وقت إجابتي ونحو ذلك فأجيب دعوتي mali yake cewa wa kathiran ma tajidu ad'iyatan da'a biha qaum so diyawa zaka samu addu'a da mutane za su roki Allah subhanahu wataala da ita fastujiba lahum sai Allah ya karba musu wannan addu'a so da yawa wasu mutane suna roƙon Allah da addu'a kuma sai Allah subhanahu wataala ya karba musu wannan addu'a wa yakunu qad uqtirna bid-du'a'i daratu sahibihi sai kasance an gwamaya an hada wannan addu'ar da kuma larurar ma'abuci wannan wannan addu'ar da larurar da shi wanda yake addu'ar ya roki Allah sai Allah ya hada wa aka hada addu'arsa da larurarsa dubi duba da larurar da ya roki Allah subhanahu wataala wa iqbalihi ala Allah da kuma fuskantarsa zuwa ga Allah subhanahu wataala ya mai da al'amarinsa baki daya ga Allah madaukakin sarki aw hasnatun taqaddamat minhu ko kuma ya gabatar da wani aiki kyakkyawa sai ya tawassali da wannan aikin da ya aikata domin ya Allah ya karba masa watan addu'ar da ya gabatar domin wannan sunna ce ta annabawa da magabata cewa suna biye wa addu'a ne da aiki nagartacce idan suka idan suka yi misali ka ɗauki annabin Allah annabi Ibrahim lokacin da ya wa Ibrahim yarfa'u ibrahimul qawa'id min albayt ko haka Allah ya fada sai gashi annabin Allah yana addu'a bayan sun daga wannan foundation kin gini sai gashi yana addu'a to sultani annabawan Allah idan suka aikata aiki na alkhairi suna roƙon Allah subhanahu wataala sai su tawassali da wannan wannan abun to malike cewa eh ja'ala Allah subhanahu wataala ijabata da'watihi shukran li hasnatihi sai Allah ya sai ya karban addu'a sa kamar godiya ne da kikkiawun da ya aikata kamar Allah subhanahu wataala ya yabi abinda ya ya aikata ne ma'ana idan mutun yayi aiki na kirki aikin kwarai aikin nagarta aikin da Allah yake so sai ya nemi tawassiyai tawassali da wannan aiki gun biya masa bukatarsa to sai Allah ya karbi addu'a to kamar ana son a nuna maka cewa aikin da ka aikata Allah ya yabi wannan aikin ne idan mutun yayi addu'a ai bayan yayi wa nagartaccen aiki sai Allah ya karbi ya karbi roƙonsa to wannan alama ce ta cewa aikin da shi ya aikata wasan Allah ya yabi abun misali kai ne kai azumin litinin ko kuma alhamis kana da wata bukata a wajen Allah subhanahu wataala bayan kai ai ka bude baki sai kai tawassali da wannan azumin da kai sai ka roki Allah wata buƙata taka sai kuma Allah ya karba maka ya biya maka wannan bukata to ana son a nuna maka cewa wannan azumin da kai Allah ya yabe sa ne wannan shine abin da malam yake so ya nuna mana ina fatar mun fahimta kamar da aka kawo kissar wa'ancan mutane guda uku wa'inda suka shiga cikin dutse eh, suka cikin kogo dutse ya rihe da su suka roki Allah da ayyukan da suka aikata nagartatu kaga Allah ya yabi aikin da suka aikata ne da kai ni da ke dan uwa da ke yar uwa a duk lokacin da kai aikin alkhairi ka roki Allah bayan sa, kai tawassuli da shi Allah ya karba maka to Allah subhanahu wataala ya yaba wannan aikin naka ne ina fatar mun fahimta aw sadafa waqta ijabati ko kuma wannan aiki wannan addu'ar ta dace da lokacin da ake karban addu'a mun yi bayanin lokacin da ake ake karban addu'a idan addu'ar mutum ta dace da lokacin da ake karban addu'a to sai Allah subhanahu wataala ya karba masa wannan wannan addu'a wa nahwi zalika da makamancin da makamancin wannan na mutun ya bi adab la dubban yin addu'a da kiyaye su kafin yin addu'ar kin fa ujibat da'watuhu sai aka karbi watan eh, kiransa a roƙon da yayi sai Allah ya karba to fa yudhannu dhal anan ne fa wanda yake zato sai ya zai tsammanin cewa anna sirra fi zalika addu'a wai sirri a cikin lafazin wancan addu'a ne da aka yi amfani idan mutun yayi addu'a sai Allah ya karba masa to so tari akwai wanda yake zaton cewa Allah ya karbi addu'ar wanda ya roke su ne ta dalilin yayi amfani da wasu kalamai ina fata mu fahimta fa ya'khudhu fa mujarradan an tilka al'umur lati qaratuhu min zalika ad-da'i sai ya karba ay karba mujarradan yana mai tirato an tilkal umur game da wa'ancan ababe allati qaranatuhu fi min zalika da'i wanda aka hada su daga wancan wanda yayi addu'a ma'ana a lokacin da mutun yayi addu'a eh, addu'a sa tayi ci karo da lokacin da ake karban addu'a ko kuma ya gabatar da wani aiki nagartacce eh, yayi tawassuli da wannan aikin to shi wanda yake tsammanin cewa idan aka yi addu'a lafazin addu'ar shi kadai ne ke sanya Allah ya karbi addu'ar to sai ya zaton wannan abun ba tare da ya lura ba cewa ashe addu'a akwai ladabi da ake da bukata aini a kiyaye a wajen addu'a sannan kuma akwai lokutan da ake roƙon Allah subhanahu wataala kuma ƙararawa da ƙaro akwai irin alfaz lafuzan da ake ake roƙon Allah subhanahu wataala da wa'annan abun wa hadha kama wa hadha kama idha ista'mala rajulun dawa'an malace misalin wannan kamar mutum ne wanda yake da yake da rashin yake fama da rashin lafiya istamala dawa'an sai amfani da wani magani nafi'an fil waqti alladhi yanbaghi ala alwajhi alladhi yanbaghi wannan maganin sai amfani eh, wanda yake mai amfani ne a cikin lokacin da ya kamata eh, kuma sigar ta kamata misali eh, daga cikin magani misali a ce magani kaza misalin daki mu doki abin da ya shafi Eh, irin misali antibiotic wannan sai mutun ya ji mu yana cikin ako kuma ibi e yana kashe ciwo sai mutun ya sha magani a irin lokacin da ya kamata a ce me shan magani ya sha sai kuma Allah ya dage ciwon da yake fama da shi kaga eh, shan maganin sila ce sababu ne na samun warakar amma ba shi bane hakikanin warakar ko mun bayyana wanda zamu zo mu ga cewa yarda da cewa shan magani Shi ne waraka to kamar mutun yana inkarin tauhidin sa ne watan yana shirka a cikin tauhidi kamar da malumai malume suka fada to malai ce fantaba bihi sai wannan magani yayi amfani da shi ka bi ka'ida ta likita haka ce ka sha bayan ka da safe sai kuma ka tashi ka sha da safe bayan ka karya ka bi kaida kenan ko to sai kuma cinyan yayi sauki akan ka to wanda yake zato fa yazunnu ghayruhu an istimala hadha dawa bi mujarradihi kafin fi husul al wanda bai fahimci abin ba baya da tunani karatu da kuma hankali na addini sai ya tsammanin cewa shan magani shine yake kawo warakar da ku fahimta shi wanda yake tunani wanda bai fahimci aqida ba domin wannan babi da nani ta tauhidi saboda mas'ala ce ta at-tawakkul da kuma al-akhd bil asbab wanda karatu ne cikin tauhidi to shi wanda bai fahimci abun ba sai tsammanin shan maganin shine zai sanya ya waraka alhali kuma akwai wanda suke da irin ciyon sa saboda bai duk ka'idodin da ake shan magani ba sai ya sha kun ba zai warke ba ko kun fahimta wannan tana kama da yawa so da wani maganin zaka sha yi maka amfani a jiki dalili ya dace da yanayin da zai amfani a jikinka sannan kuma ka sha shi a lokacin da ya kamata sannan kuma ka tsaki maganin da ya dace ka sha ni. idan ya saba ya zamanto misali ala sabilil misali mutun ne ke fama da ciyon kai sai ya sha maganin ciyon ciki eske zai masa amfani na mutun ne ke fama da ciyon kai sai ya sha maganin ciyon ciki kaga bai doki hanyar samun warakar ciyon ciyon kai ba haka ita ma addu'a to dole sai ka bi hanyar samun waraka karban wannan addu'ar shine ka kiyaye ababin da muka ambata a baya malace cewa haza, mawdi'un yaghlit fihi kathiru minan nas kana ghalitan wannan yayi yayi kuskure kuskure ne ko mafi yayin mutane suna kuskure a cikin wannan bangaren cewa yin amfani da addu'a misalin mun karanto ismullahi alazam sai mutun yayi addu'a to kake tsammanin cewa a'a mujarradin dan ka faɗi wannan kalmatakin kadai zai sanya Allah ya kabi addu'ar akwai abin da ya kamata ka ƙara da shi aka ce in ka da kyawu ka ƙara da ni da wanka akwai adab na dubban da ya kamata mutun yayi kafin yayi addu'a ya zamanto addu'an nan ba a baki ba kadai har a zuci kana yin ta sannan kuma kai kana da arwalla kai bi Allah subhanahu wataala ayo manzon Allah salati in son samu kan aikata wani aiki nagartacce kaga irin wannan kuma sai ka zo da bukata ka kuma kana ne lallashin Allah subhanahu wataala da shi Allah ba a yi masa tilas da irin wannan sai Allah ya kabi addu'arka amma kawai amfani da lafazin addu'ar kadai to baya sanya Allah subhanahu wataala ya biya mutum bukata ina batar mun fahimta mala ce wa min hadha annahu qad yattafiqu du'a'uhu bidirari inda qabri fayujab wani lokaci ake iya samun mutum da yake cikin damuwa sai yayi addu'a a wajen wani kabari ko kuma sai Allah ya dibi halin da yake ciki cewa gashi yana cikin damuwa shine al-muttar wani ke cikin halin haulayi kuma sai ya dace addu'ar da ya roki Allah subhanahu wataala da ita sai Allah ya karba amma kuma a wajen wani kabari kusan yin addu'a a kabari kuskure ne kuma haramun ne shirka ne azo wajen kabarin duk girman mai girma eh duk rawanin mai rawani haramun ne kaje a kabarin sa ka roki Allah bukata haramun ne har annabin Allah fa a yarda ba ka zo a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai addu'a ba a yarda ba ma'ana ka zo da wata buƙatar ka domin manzon Allah baya biyan buƙatun mutane ubangijin annabi shi ke biyan buƙatu shi san ya galiban yanzu in ka dauka misalin arauda so so tari ma yanzu take kai ana liƙewa ma saboda shirkan yayi yawa kaga wani yazo eh, da wasu da wasu kalmomin sa da shirka yana faɗa a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wani takanas ta gare su zai tashi daga gare su zawa abarin wani malami yaje yana roƙe ga wai wai duka gare su ba za a karbi addu'a sa ba sai ya je wajen wannan kabarin to kun fahimta to wannan kuskure ne daga yin addu'a a wajen kabari ka roƙi kabarin wani haramun ne shirka ne daga cikin shirka domin eh, shi kan ne baya yi wa kansa wani eh, amfani balantana kai ya maka wani wani amfani wallahi akwai wasu kaburan da har kudi ake sanyawa saboda ta shiga kai ziyara kai addu'a a wannan kabari wannan haramun ne to malai yake cewa fayadhunnul jahil sai jahili yayi tsammani anna sirrul qabr yazo yayi addu'a wajen kabarin an karba to wanda yake jahili sakare sai ya tsammanin cewa sirrin wajen kabarin ne kuma ta, tsayuwar shi a wajen kabarin wane shine silar karban addu'arsa to wannan wanda zai yi wannan tunanin me ya sunan shi a musulunci na'am jahili kusan shi jahili ma shi aljaluma ma anwa jahilci ma nau'i nau'i ne ko akwai jahilci bai dan dama dama eh akwai akwai jahilci akwai wanda shi ba jahili bane gafili ne rabkana ya san abu amma ya rabkana kansa to sai a tunatar da shi akwai kuma wanda ya manta ne sai a falkar da shi eh, sai a tuna masa abin da ya manka wancan wanda ya gafala sai a falkar da shi akan abin da akan abin da eh, ya abin nan sannan kuma akwai wanda shi bai ma sani ba to shi sai a karantar da shi to me me wuyan al'amari shine wanda shi shi bai sani ba kuma bai san bai sani ba kuma shi na jiran wanda ya sani ya faɗa ya ƙaryata shi ko kuma banda shi bai sani ba kuma bai yarba cewa shi bai sani ba kuma yana jiran wanda ya sani ya faɗa ya ta shi to wannan shi ake ce ma jahilun murakkabun <laughs> wannan jahilun murakkabun kenan kuma su suka fi yawa cikin cikin al'umma shi yasa kake wasa da tafiya karatu har annabin Allah ya mutu wallahi yana zuwa makaranta baka bane mala'ika jibril yake zawa su karatu da shi Allah ya dace da mu to malike cewa walam ya'lamu anna sirra lil igrar bai san cewa sirrin da yasa Allah ya kada addu'ar ba shine ya shiga cikin wani hali kasancewa cikin damuwa damuwar ce ta sanya Allah ya karbi addu'ar ba wai kabarin ba domin shi Allah shine wanda yake karbar wanda yake cikin damuwa mun gayi cewa na daga cikin awqatul ijaba shine mutun ya roki Allah lokacin da yake cikin damuwa a duk lokacin da ka shiga cikin damuwa to Allah subhanahu wataala yana jin dadin ka roke sa har ma hadisi da annabi sauke cewa e, idza aznaba abdan idan bawa yayi idza aznaba abdun idan bawa yayi zunubi sannan yace Allahumma inni amiltu dhanban faghfir li ya Allah ni kan nayi zunubi Allah ka gafarta min sai Allah yayi mala'iku shela yace alima abdi anna lahu rabban yaghfir lahu bawana ya san cewa akwai ubangiji yana da ubangijin da yake gafarta masa sai ce faqad ghafartu li abdi na gafarta wa bawana haka wanda yake cikin damuwa daga shiga damuwa baka nemi agajin kowa ba sai ni Allah ko sai Allah ya faɗa wa mala'iku cewa bawana ya san cewa akwai wanda yake kuran ya damuwa to sai kawo damuwarsa a wajen mu kuma ba ma mai da damuwa ko ko fahimta to kasancewar ya roki Allah cikin cikin damuwar sai Allah ya amsa masa addu'arsa sai Allah ce amma yujibul muqarra idza da'ahu a duk lokacin da mai damuwa ya roki Allah to Allah subhanahu wataala yana yana yana karba masa wa sadaqa allaja ila Allah kuma ya gaskanta watan komawa alluju kenan komawa Allah subhanahu wataala ya rarrashi Allah ya bai da zuciyar gabare cewa Allah ya isa ya biya masa asa akwai wanda yana kunkuntan cewa iska Allah zai karba to irin wannan ba za a karba masa ba wanda yake ezite yana yana shakku a cikin addu'arsa wata ai ba ba za a yi masa ba to wannan so ake ka roki Allah ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna da tabbacin Allah zai karba muku amma mutum yana roƙo so wata dai gashi dai wata a karba wata kila ba a karbawa to irin wannan mutum ya dauko hanyar ba za a karba masa ba ka roki Allah cewa addu'a ka Allah ya karba ana son bawon Allah duk lokacin da zaka yi addu'a zuciyarka ta gamsu ta cika da yaqini 100 bisa 100 cewa abinda ka roka Allah ya baka ko bayyana ko da baka same shi a wannan lokacin ba shi Allah ya san abin da ya maka Allah subhanahu wataala ya datar da mu malati fa idha hasala zalika idan wannan ya abuku fi baitin min buyutillahi kana afdal musamman ma mutun ya roki Allah gashi cikin damuwa kuma ya dace da lokacin da ake karban addu'a zuciyarsa da kuma gangan jikinsa gaba ɗaya suna cike da yaqinin Allah zai karba kuma sai hakan ta faru daga ɗaya daga cikin dakunan Allah subhanahu wataala to kana afdal wannan shine mafifici ma mutun yayin addu'a wa ahabbu ila Allah kuma shine mafi soyuwa ga Allah subhanahu wataala ka roki Allah a ina a masallaci a ɗaya daga cikin dakunan Allah subhanahu wataala an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ina ne Allah ya fi so annabi ke cewa al inda Allah ya fi so wuraren da Allah ya fi kauna ba inda ya kai masallaci ko kun baita duk cikin duniya baki daya ba wani huri mai kima da daraja da Allah yake kauna kamar ni kamar masallaci shi yasa Allah ya ce inna ma ya'muru masajidallah man amana billah masu imani su ne ke raye masallacin ne ko kun ga wannan karatun na daga cikin raye masallaci wai da aka ce raye masallaci ba a zo a sanya a kawata gina shi ba shine a raye masallaci a'a a zo a yi ibada a ciki a bautawa Allah a ciki shine raye masallaci jama'a ko mun bayyana da haka Allah subhanahu wataala yana son masallacin ne wa wannan gidajen na Allah subhanahu wataala to in kai addu'a kaga ka dace Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya kaga ana nuna maka cewa yin addu'a a masallaci to a wani lokaci kenan a lokacin da kake cikin sallah kuma eh a lokacin da kake cikin sallah domin duk cikin aiki ba aikin da Allah ya kauna kamar sallah babu to kuma sai ka zo ka roki Allah a ciki kuma musamman ma a sai ka je sujuda ka dora goshi da ƙasa ka fi kowa kusa da Allah subhanahu wataala to anan sai ka baje bukatunka da Allah eh sai mutun ya baje iya bukatunsa kuma in ka roka fa ka bar roƙon danka dan domin Allah ghaniyun ne fa eh Allah baya jin tsoron talauci shi Allah abin da ke wajen sa na arziki yawa ne saka in zaka roƙa ka roƙi yawa jama'a kun mun fahimta eh in zaka roƙan Allah to ka roƙi abu yawa yasa annabi ya ce in zaka roƙan Allah aljanna ku roƙi Allah ya baku firdaus dan ta girma to in zaka roƙi Allah al'amari na rayuwa to ka roƙi Allah abu mai girma eh kakka zo ka tsaya kana dan roƙan dan kadan ni a ka roƙa Allah bi girma in duk za a tara mu kowa a bashi bukata ta kowa ya zambe biliyoniya to abin da ke wajen Allah ba zai rage ba eh kashe sa ai Allah subhanahu wataala akwai hikima cikin al'amarin sa kuma wallahi fabtahu indallahi rizqa eh ku nemi arziki wajen Allah subhanahu wataala wallahi ba wanda ya isa ya arzuta ka bayan Allah babu shi babu ka roki ka nemi arzikin ka wajen wa wajen Allah subhanahu wataala to malik ke cewa idan hakan ta faru a masallaci daga cikin dakunan Allah subhanahu wataala to Allah ya fi kauna daga masallaci daga cikin dakunan Allah subhanahu wataala eh, masallaci abu mai girma eh, abu ne wanda shigowa cikin shi kawai ka zo ka zauna rana za ka maka ya tabbata a hadisin annabi Muhammad idan mutun ya shigo a masallaci da niyyar sallah sai ka zauna kana jiran sallah ana ruta maka ladar kana yin sallah ne kuma Allah zai turo mala'iku na musamman suna maka addu'a duk bukatunka na alkhairi za su dinga ya Allah sai an kira sunan ka fa ga wani dan wani ya Allah yana zaune ya Allah ka san abin da yake da bukata na alkhairi Allah ka basa ya Allah ga makiya sun sa shi gaba Allah kai ke kariya kare ka tafi ta kowa Allah ka kare shi kaga ko baka yi ba an kare maka to yanzu fa zama cikin masallaci mutane kamar masu yan Kano ma ba ma da hakuri zama cikin masallaci musamman ma yan kasuwa kai musamman ɗan kasuwa ba sa da hakurin zama cikin masal ana darewa kamar ana tutsa mutane eh amma abin da zai baka mamaki sai an zo taron siyasa sai ake sha bi ba a damuwa eh wannan ma ya cika dogon karatu ma wallahi abin mamaki yake masa Allah ya samu wani lafiya malace faslun wal adiyatu wat eh, ta'awudat bi manzilati silah malike cewa kaga addu'o'i da kuma at-ta'awizat neman tsari shine at-ta'awizat neman tsari kaka zama baka neman tsarin Allah subhanahu wataala annabin Allah ne fa aka ce kace qul a'udhu bi rabbil nas annabin Allah na ce kace qul a'udhu bi rabbil falaq kafin a saukar mu manzon Allah da wannan surorin manzon Allah ai an jarrabe shi dan anauka cewa ashe Allah yana iya jarrabar kowa a rayuwa sihiri aka yi wa manzon Allah ya kama annabin Allah sihiri aka yi wa annabin Allah kuma ya kawo manzon Allah sallallahu kuma annabi ya kwanta bai da lafiya ashe min babu aula ka dage da wannan addu'ar kuma malaiku suka zo suka yi masa ruqya kuma ya samu lafiya kuma karanta wa'annan surorin sai ya ce to ga magani ka nemi tsarin Allah eh, ka nemi tsarin Allah da wa'annan da kula uzun kai wasa da karanta su in ka tashi da safe ka karanta uku ikhlasi uku falaki uku nasi uku da ikon Allah sai dai kana tadirewa kana bajewa eh a tai ba a ga ba a ganin karshen ka saboda Allah na tare da kai musamman ba kuma in ka zo da za ka kwanta irin su a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa eh, kameme ta so uku amma mu yanzu ina kawai salula ta hana mu azkar mutum yana zuwa kawai daga nabige sai ka sai sai ai abige da kake mai ka huce shi yasa dan da nan da an kama kowa sihiri ya kama shi kowa saboda babu askar kawai jikin mu sake yake babu mai ka mai ba jikin sa protection babu ba jikin sa kariya wannan ba ma sai kawai kan baka ma sai ya baki kawai sai sai abin nan kin mutu to saboda kare kanka ka zamanto kana kana yawaita at-ta'awizat yawaita addu'a da yawaita neman tsarin Allah subhanahu wataala gashi manzon Allah na roƙa ma al-Hasan da Hussein kullun da yake ce musu kuma bi kalimati llahi tama min kulli shaytanin wahama wa min kulli ainin lama da ash-shaytanir haka manzo Allah yake karanta musu ina neman tsarin Allah da kalmomin sa masu cikakku ya kare ku daga dukkanin sharri ka karanta ka karanta mu ayanka so da yawa in aka neme ka ba a same ka ba to abun yake iya koma ga ga yara ka dage ma za ku dinga ja musu kunne su dinga karantawa dan akwai rauni gare su malaci to kaga addu'a da kuma neman tsari bi manzilati silah matsayin su matsayin makami ne ka san yanzu karfin soji gaba da bindiga sako da daga san soji da bindiga ita ce karfin sa to haka kai ma ne imani karfin al'amarin ka shine shine addu'a da neman tsari wasilahu bi la bi haddihi faqat eh, eh, addu'a abin nan me yake suna silah makamin bi daribihi da da kaihinsa gaba ɗayan sala haddi ba karimin ba kadai a sau lokaci har har bayan yana aiki eh yanzu takobi misalin ai ba ciki kawai ke aiki ba har wajen ma yana aiki ko kowanne da aikin da yake yi la malaci la bi haddihi faqat famata kana silah famata kana silahu silahan tamman la afata fi والساعد ساعد قوي والمانع مفقود حصلت به الكنايه في العدو a duk lokacin da makami ya zama to cikakken makami babu illa a tattare da shi eh don akwai bindiga a hannunka babu kaltushe me amfanin ta na'am bindiga a hannun soja babu kaltushe me amfanin ta to kaga baka cika silahul tam ko to as-silahut tam makami cikakke wanda babu aibi tare da shi was-sa'idu sa'ilul qawi wanda yake rike da makamin shi kuma mariki ne gwani ne a wajen iya sarrafa wannan makamin wal mani'u mafqud kuma abinda yake hana makamin yayi amfani an gusar da shi to haslat bihi nikayatu fil adu wato sai a samu dacewa da ba da kariya akan maki idan mutum yana rike da makamin sa cikakke sannan kuma ka iya sarrafa makamin dan ko an baka bindiga ka tushe maka yi halbawa ba kaga ba ta da amfani ko to amma idan ka iya halbi ga bindigar ga kaltushan ga kuma ƙwarewa sannan kuma duk abin da zai kawo matsala ta kattai aiki to an gusar da shi to kaga abokanan gaban ka ko abokin gaba to sai dai yayi hakuri ba yadda yake da kai haka duk lokacin da mutun ya rike addu'a duk lokacin da mutun ya rike addu'a ya kiyaye lokutanta ya kiyaye iladadinta da kuma abin da Allah yake da bukata ya rana shi Allah a ciki to sai makiyansa sai da su dinga kallo kana karantawa ta'awizat kullun sai dai a ganin ganinka tana ci gaba a rayuwa malai ce wa mata takhallafa wahid min hadhihi as-salasatu takhallafa tathir daga lokacin da ɗaya daga cikin ababen nan guda uku aka samu jinkiri ba ɗaya daga cikin uku nan ma'ana makami bai cika ba ko kuma wanda yake sarrafa makamin bai iya bai iya bai kware ba wajen sarrafa makamin sannan kuma akwai abun da ke iya sanya wannan makamin yayi amfani to malai ce ta at-ta'sir sai amfanin makamin ya ya yayi tasiri sai mala sai ya bada tasiri sai to ma'ana idan mutun yayi addu'a shi bai kware bai bai doki salo na addu'a ba yayi kai tsaye bai bai yabi Allah ba Allah na son yabo bai fadanci gaban Allah subhanahu wataala ba bai lallashi Allah subhanahu wataala ba ba wani aiki da gabatar na kwarai kawai shikenan kawai haka kawai mutum yana tarewa sallar ya Allah mu dai ka ba mu kudi Allah ana tayi ba da mu ba kaga irin wannan ba kaga bai dauki hanya ba eh, bai bai kama hanya ba zai shekara dubu yana addu'an ba ta tasiri saboda bai kama bai kama hanyar ba ko kuma ne yake cewa fa idza kana ad-du'a fi nafsihi ghayru salihin idan addu'ar da mutun ya amfani ta ba ta kirki bace eh, jabo ce kun san akwai addu'a jabo hukumai ta akwai addu'a jabo eh, ai mun karanto hadisan da aka danganta da annabi ba su inganta ba to cikin komai ma akwai akwai dabo eh yanzu yanzu in baka yi hankali ba in ka ko yan gargajiya dama maka arme ko ka shiga uku eh kawai sai a takaji ana ta Allahumma alif bainahu wa bain Allahumma alif bainahu wa bainaha kama allafta bain Fatimata wa Ali <laughs> sai ga rasa abu ina Allahumma alif bainahu eh, me yake kama allafta bain Musa wa Safiya ina ya samu wannan abun a hadisi ko da ifi babu wannan abinda annabi ya karanta sigan ma ba za a yi ba sai ka a tashi dai an tashi an abun nan bukatar dai a nan da canja a sa aljihu kaga addu'a akwai ingantacciya ko kuma da bata bata inganta ba daga daga annabi sallallahu alaihi wasallam aw da'i lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fi du'a ko kuma mai addu'a bai hada zuciyarsa da halshensa ba abinda ke zuciyarsa ya sha banban da abinda ke saman harshen sa a wajen addu'a aw kana thamma mani'u min al-ijabati ko kuma a can inda an ce thamma bi ma'ana can eh ai wannan kalmar ta ne muka so a cikin alqur'ani kalmar thamma so nawa na'am kalmar thamma ta bi al-qur'ani ina muhaddata so nawa biyu da ina da ina so uku ne kalmar samma cikin Qur'ani so uku ce na farin akwai cikin suratu abasa ko eh muta'in samma a can Allah ya ce ai na kenan sama da bakwai aminu amintacce ne wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira taukuwa shara aha wa az barakallahu fika wa azlafna thamma al-akhir su da tawar cikin qur'ani babu ta hudu to malaki ta au kana thamma mani'un min al-ijabati ko kuma can akwai abun da yasa ke hana karban addu'a ko cin haram in mutum na cin haram bi da zai addu'a Allah ba zai karba ba daga kaka tare dukiyar mutane ta haramun kawai ramadan ya zo ka haye jirgi ka tai umara ka ce Allah bai wallahi Allah bai ba a karba eh ba ba ta tahiya dole sai kai kai ka da inna allaha ya'murukum an tu'addil amanati ila ahliha ba yadda za a yi mutun gici zali ya karbi Allah Allah ya bashi bayi bashi to kaga cin cin haramun daga cikin abin da ke sanya addu'a mutun ta ki karbuwa ko kuma gaggawa mu dai mun Allah ne mun ta har yanzu dai na kasa hada miliyan guda na ta roƙon Allah wanda kila miliyan aka baka ba alkhairi bane gare ka to malace lam yahtil al-asr har abada in aka samu addu'ar bata inganta ba sannan wanda ke yin addu'ar bai hada zuciyarsa ba da sa, sannan kuma akwai abun da ke hana addu'a karban addu'a kuma ce har abada ba zai samu tasirin addu'ar ba ma'ana ba za a samu biyan bukata ba jama'a mun fahimta haka ana bukatar duk lokacin da zaka yi addu'a ko lokacin yi addu'a to ki lura cewa addu'ar da zaki amfani da ita ta tabbata daga bakin annabi Muhammad sannan kuma ki hada zuciyarki da mi da halshenki sannan kuma ki nisanci abinda ke jayo Allah yake karban addu'ar mutum sai fasali wanda yake doke da bayani mai girman gaske shine fasali akan abin da ya shafi ilakar addu'a da kaddara akwai kaddara kuma akwai addu'a mun karanto a baya cewa a kaddar addu'a tana mayar da kaddara ko ko kuma ta juyar da ita ko kuma su kikici har zuwa lokacin da Allah ya ga dama kuma ce wa hahuna su'alun mashhur anan fa wannan gabar akwai wata tambaya shahararriya sananniya wa huwa anna al bihi in kana qad quddira lam yakun buttun min wuqu'ihi cewa abinda mutun yake zai roka shine al bihi abinda mutun zai roka in kana qad quddira in har Allah ya ƙaddara shi lam yakun buddun to ba makawa min hukui sai ya abu abinda mutun yake roko in har Allah ya ƙaddara masa zai wakana to ba makawa sai ya wakana da shi da'a da'a bihi al aw lam yad'u ba ya roki wannan abun ko bai roka ba wannan wata mas'ala ce wanda wasu daga cikin malamai suka suna kore al-akhzu bil asbab cewa riko da sababi ba sai mutun ya riko da sababi ba ma'ana wai a fa'intar su duk abinda Allah ya kaddara zai same ka to ka roki Allah ko baka roki Allah ba wannan abun sai ya samu ko kun fahimta sawa'un sa'i eh, wa in lam yakun qaddara lam yaqa in kuma Allah bai kaddara maka ba abu kowar wannan abun to ba zai faru ba sawa'un sa'ala al-abdu am lam yas'al nas'aluhu bawan ya roka ko bai roka ba in Allah ya ce ba za ka samu ba to ba za ka samu ba ko na ka roka ko mun karanto a baya cewa addu'a tana kawo abinda tana tana ja tana gudda kaddara ala kenan kamar akwai akwai tunka da walwala a azantar to shine malam zai walwale saboda kad ka zauna baka addu'a da wasu suna kafa hujja da cewa ai ko annabi Ibrahim lokacin da aka jefa shi cikin cikin wuta malaika jibril ya zo wajensa yace masa eh, me kake da bukata yace in dai wajenka ne ban da bukata in har a wajenka ne ban da bukata sai ce ka roki Allah mana sai ce ai Allah ya san halin da nake ciki da haka annabi Ibrahim bai addu'a ba malaman hadisi suka ce wannan gaba dai labarin ƙarya ne bai inganta ba eh zuki ta mallace ƙarya ce aka danganta wa annabi Ibrahim annabi Ibrahim ayin kan lura Qur'ani cike yake da addu'o'in annabi Ibrahim ko gashi a Baqara ya roki Allah subhanahu Ta'ala, a cikin suratu Ibrahim ma eh, ya roki Allah a ra'ad ma ga addu'ar annabi Ibrahim daka ita addu'a ana son mutun ya ya zamanto mai yin addu'a to fa zannatu ta'ifa ma sai wasu daga cikin wasu wasu tawaga wata kungiya ta tsammani sihhat hadha as-su'al ingancin wannan zancen cewa kakka dawo da kanka yin addu'a eh in ka in Allah ya kaddara sai ka samu sai ka samu in kuma Allah bai kaddara ba to ko ka shekara kana addu'a ba za ka samu ba wasu suna tsammanin wannan zancen gaskiya ne to fatarkati du'a sai suka bar addu'a ba sa ma roƙon Allah subhanahu kasa akwai su ba su roƙon Allah ma kwata kwata sai suka bar addu'a wa qalat sai suka ce la fa'idata fiha ita addu'an ba ta da ma wani amfani saboda abinda Allah ya rige ya rubuta maka ko ko ka roƙa sai yawa ko ka roƙi Allah ya tsare ka sai yawa sai yawa na kanka sannan kuma abinda Allah bai ce ba ko ka roƙa ba zai bayar ka ba daga to me amfanin yin addu'a kaga wannan wata falsafa ce da ake so a juyo mutane tunani game da barin roƙon Allah subhanahu wataala kuma shi Allah ya ce a roƙe sa Allah yake cewa ku roƙe ni ko zan karba muku idan ladina yastakbiruna an ibadati jahannama dakhirin kaga ashe yin addu'a na ibada ne ma ko kamar mun karanta a baya malai yake cewa eh wa haula'i ma afarti jahlihim wa dalalihim ma innam fa masu wannan tunanin tare tsananin jahilcin su da kuma batarsu suna cikin mafi tsananin jahilci jahilci ya musu riga da wando har da hula yayi kaka gida a zuciyarsu da kuma su sana kuma ga suna cikin bata ba sa fa'inta mutanaqiduna suna ciki suna tinka da walwala a zancen su duk me wannan ra'ayin cewa addu'a ba ta da amfani to wannan daƙiƙi ne jahili ne ka mota ne sannan kuma batacce ne bata bayyananniya sannan kuma a cikin zancensa akwai tinka da walwala fa idza da mazhabihim fa inna tarada mazhabihim ay yujibu ta'til jami' al-asbab domin tafiya akan mazhabarsu yana roshe gaba ɗaya riko da sababi idan mutun ya riko akan wannan mazhabar to kamar yana gusar da yana roshe al-akhdh bil asbab to malan sai ce bare a musu raddi ta hanyar ilimi da hankali kasan wani lokaci a kai mutun raddi ta hanyar hankali ya bai ka masa ayatul qur'ani akwai wanda in ka shekara kana karanta masa qur'ani bai fahimta amma in kai masa ta hankali kai masa gwari gwari dalla dalla billa billa sai ya gane ko kun fahimta akwai wanda su waje musu wa'azi ba a ba karanta qur'ani ba sai ka karanta aya ko hadisi ba a'a kai musu wa'azi da ka sai su fahimci zancen ina fatar kun fahimta yau gashi wani wani mutum yazo wani samari matashi yazo wajen annabi yana bude gaba yace annabi so nake ka bani damar na je in yi zina ba abin da nake shawa sai zina sahabbai har za su kai duka gare shi za su doshe shi sai annabi ya ce ku bude masa ku bar shi yesu sai ya zo wajen manzon Allah san ya zauna annabi ya ga ya natsu sai ya ce masa wane yanzu zaka so yi zina da mamaka yace ina Allah ya kiyaye ai ban fata to fa kafa yace ina bi shawa bi fatar haka bai so yayar kafa bai matarka sai da annabi ya kare masa karatu a hankalce sai ce ai wanda zaka kai zina da ita matar wani ce ko uwar wani ko diyar wani ko kaunar wani kaga ba a karanto masa aya ba dan wala ta karbu zina ba ta aiki anan bai gane ta <laughs> baya fa'inta amma sai aka ce to yanzu kaddara wanda za a yi mahaifiyarka ce buhari buhari kenan to sai ya fa'inci karatun ashe babu kyawu sai ce to annabin Allah ruqanin Allah sai manzo Allah ya bugi kirjinsa sai ce wallahi sai da na mutu sai da yazo karshen rayuwa duk duniya ba abin da tsira kamar zina kaga baya karanto mai aya ba ko hadisi eh za a mai karatu ne a hankalci sai malam yayi musu raddi a hankalce sai ce to fa idza kana ash-shabaw fa yuqalu li ahadihim za a ce da wanda ya gaskanta wannan zancen in kana ash-shabaw war-ray qad quddira laka fala budda min wuqi'ihima akalta am lam ta'kul to in haka ne eh koshi ta hanyar cin abinci ko kuma koshi ta hanyar sharwa shine asharrai ga ce arrai shine mutun ya sharwa ya ji ya koshi ashabu kuma shine koshi ta hanyar cin abinci shi yasa daga cikin sifa ala wadni fa'alan wanda ya koshi sai a ce masa mi shab'an koshashe wanda ya sharwa ya koshi kuma sai a ce masa mi rayyan eh, ma'anar rayyan wanda ya sharwa ya Eh, shi ne ma'anar rayyan sifa ce alamatu wadri fa'alan mun bayyana to idan koshi ta hanyar cin abinci da kuma shan ruwa kad quddira laka fala budda min wuqu'i ma Allah ya kaddara maka ba makawa sai sun waka wakana gare ka akalta am lam ta'kul ka ci ko baka ci ba ka ci ko baka ci ba ma'ana in dai da gaske ne kai addu'a ko ba kai addu'a ba abinda Allah ya rubuto maka zai faru gare ka ko kuma abinda kake roƙon Allah in Allah ya kaddara ba zai same ka ba ba za ka same shi ba to sai a ce shi ma koshi shi koshi ai sai an take koshi ko to sai mutun ya daina ci ya daina shan ruwa sai ya jira Allah ya kusar da shi kun bai ci karatu eh tunda addu'a ko ka roƙa ko baka roƙa ba abinda Allah ya kaddara shine ai Allahul mahfuz Allah ya rubuta koshinka ta hanyar cintuwa da kuma sharuwa to shikenan sai ka dinga cintuwa ka dinga sharuwa sai ka jira ka ji ka koshi kaga kaga kaga ai wasu rabbi ani a hankalce kenan ko sai ma ce wa illam yuqaddira lam yaqa da haka in ba kaddara maka ba koshin to ba zai ba zai ba zai wakana gare ka ba akalta amlam ta'kul ka ci ko baka ci ba ina fatar mun fahimta wa in kana alwaladu qaddira qaddira laka in ko dan da samun da Allah ya rubuta maka zaka samu da to fala budda minhu ba makawa sai ka same shi wa ta'ata az-zawja wal amata amlam tata kai kwanciya da matarka ko baka yi kwanciya da ita ba tunda Allah ya rubuta cewa zaka samu dan da sai ka zo da yin aure maganar kenan ko eh magana eh wannan shine magana ta hankali eh tunda Allah ya rubuta kai an rubuto maka a alauhil mahfuz cewa zaka samu dan da zaka samu iya to shi kace to tunda damun ko kai auren ko baka yi auren ba damun iyan tunda Allah ya rubuta maka sai ka same shi sai ka yi auren ka sai magana kana samu dan da mun bai ci karatu yin auren ko kuma kwanciyar da matar al-akhz bil asl hanyar samun ita ce dan cin abinci hanyar samun miye ko shi shan ruwa hanyar samun kusan da kishirwa ne ko to haka ita ma addu'a hanyar samun biyan bukata ce mun bace karatu shi da abinda malam yake so ya ya nuna muna sai ta wa illam yuqaddir lam yakun in kuma Allah bai kaddara maka samu dan ba in ka tara mace 100 to baka samu dan dan saboda Allah bai rubuta maka ba fala hajata ila wuje wa tasarri da haka babu buƙatar sai ka sai kai aure ko sai ka ka nemi sadaka at tasarri sadaka babu bukatar mutum sai ya nemi koyan gaya aji akwai sai mutum ya zauna wansa kawai ya jira Allah ya saka masa ma'idatan minas samai eh ko kuma ka jira ai maka irin na na na Maryam uwar Annabi Isa eh kai ma annalaka haza <laughs> kaga hankali ba zai dauka ba ko to ai a ƙarshe malam malam yake cewa wahalun majar da kuma makamancin wannan ai da makamancin wannan sai ka auna kiyasi a wannan cewa tunda Allah ya rubuta sai kai kuɗi to ka zauna ka bar ta haya kasuwa eh kawai kaka bude shago kaka ka sako mi sai ka jira kawai su zaka suna zawa <laughs> impossible to haka ita ma addu'ar kaga tana da matsayin ta kenan shi al-akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul riko da dogaro riko da eh, da sababi bai sanya mutunya ya gusa da tauhidin sa a bal ma labudda bil akhd bil asbab dole sai ka riki sababi yana kasan e eh, ba ta yiwa kana zaune baka da lafiya kace a a kawai kai Allah ke bada lafiya kuma ka dogara Allah zai baka lafiya Kun baka shan magani kaga wannan hauka ce wannan sakar kana jin yiwa kace a a ai Allah shi ne yutu imuni wa yusqini go shike ciyar da ni shike sha da ni sai ka jira Allah ya duro abincin ka ci ko kai ka ji ka koshi kaga ba zai yi ba kenan ko ba zai yi ba dole sai ka dole sai ka buƙaci abincin kuma ce fa hal yuqalu hadha aqil aw adami mala yayi tambaya yanzu ku ake tambaya ku masu karatu sai mala ce wannan zancen da muka faɗa shin me hankali zai iya faɗar haka ko kuma dan mutun jinsin mutun zai iya faɗin wannan cewa kawai ko kai aure ko ba kai aure ba tunda Allah ya rubuta maka dan sai ka same shi ko ka ci ko baka ci ba tunda Allah ya kaddara maka sai ka koshi sai ka koshi eske mai hankali zai iya faɗan wannan ko kuma mutum sai ce bal al al haywanul bahim ma ce hatta dabba al haywan al bahim dabba take bata da hankali mafqurun ala mubasharatil asbabi ita kanta Allah ya gina ta aka riko da sababi allati biha qawamuhu wa hayatuhu saboda da wannan sababin ne yake a mutum yake tsayuwa akai kuma yake rayu akai ma'ana labudda bil akhz bil asbab dole sai kai riko da sababi mutum ba zai zauna ba haka shi kadai eh yace kawai a'a babu babu sababi kawai shi kawai ya ya riko da eh, akwai an samu lokacin a Misra an samu sota aqida masu wata aqida eh, a shekarun baya suka bi suka ce ai babu akhazu bil asbab mutum ba ma sai yayi addu'a ba saboda shi Allah shine ke a komi zaka ka jira Allah shi ma komi in suka kana ta kasuwa ce wancan kafiri ne saboda mi kana ta hiya kasuwa saboda bai ba Allah ke bayarwa eh, in ka sha in baka da lafiya kana shan magani sai ce a'a bas yarda ba Allah ke in ka sha ba sai ce baka yarda ba Allah ke warkarwa shi kuma shi Allah shine ya sanya shan maganin hanyar samun waraka in ko mutun yana cewa a'a maganin ne ya warkar da shi ba Allah ba to kuma wannan shirka ta cikin cikin tauhidi wannan ya sanya sarkin wannan lokacin a Misra sai ya sa aka kame su aka kai su gidan kwaso, har ma aka so a a yi su sai suka hana a doki shehe su yake suna da shehi wanda yake yake da kariya ana kiran su albarmawiya shehin su yana ba su suna ba shehin kariya suka tattare a ƙarshen da gaba da ga tattara yan iska a cikin gidan kwasu eh saboda sun kare ta qur'ani sun kare ta qur'ani wannan ya sanya sai aka hana musu abinci to gidan kwason sama da kasa ne etaji ne to waɗanda ke saman sai suke tausaya musu in aka musu abinci sai su zuro musu abincin to wannan hosheyi sai ya kara girma da kuma kara gyara rawaninsa cewa ai wannan na cikin karama ni ta washehi eh saboda ma kaga yadda Allah ya saka mu annabi Isa ma'idatan minas sama'i to mu ma Allah ya saka mu da ma'idatan minas sama'i to kun fahimta a ƙarshe dai aka hukunta kan kashe su shine mafi a'la'a saboda za su kawo shakku a cikin a cikin rayuwa da haka in ka dibi tarihin annabi cike ke riko da sababi manzon Allah baya wasa da da riko da sababi daga ciki misallai ubangiji yake cewa washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin kaga washawirhum fil amr in al'amari ya taso na rayuwa to kai annabi kai shawara da sahabbai wannan da Allah ba riko sababi bane kaga ana son a zauna a tattauna saboda a kama makamashi sai ce in ka tashi zartar da al'amari to ka dogara ga Allah subhanahu wataala amma nabi Allah ya ce wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayr ku tana dama makiya wa a'iddu lahum fi tattali ku talibi gare su mastata'atum iya gurgudan ku min kuwatin na kayan yaki e iya gurgudo ku tana da kaga wannan Allah yana karanta da mu me al-akhdhu bil bil asbab dan Allah ya ga dama to ai ba sai an ba sai an an tana da kayan yaki ba ko ba a cewa su usman su ciyar su umar su ciyar sai dai kawai a fito wajen yakin ko kuma su yi nasara amma sai Allah ya ce a a fitar ni. ta kubba a gyara a shirya abu na uku Allah da kansa ya kira masu imani ce ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum fanfuru thibatin aw infuru jami'a kaga khudhu hidrakum ana kuri taka tsantsa me ake nuna mana riko da sababi sannan kuma kadibi tarihin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zai tafi gari zai tafi zai hijira ayyush annabi ya bar garin madina makka na'am da dare cikin dare ko to ai wannan duka cikin al-akhzu bil bil asbab ne kuma da kakin ya fita sai da zo gidan Abubakar ne Siddiq a lokacin da ba a saba garin manzon Allah a dan ba ya iske manzon Allah da ya iske Abubakar Siddiq da iyalinsa har yace wa yace wa Abubakar kai musu umarnin su tashi sai yace manzon Allah iyali na ne sirrin ka annabi sirri na ne kuma sirri na sirrin su ba za su iya bayyana sirrin ka ya rasulullahi ba annabi ne mi tago aka nemi aka nemi eh, abdullahi bin uraqit aka jinga da shi aka ba sa kudi aka nemo taguwa duka wanda an ga dama da Allah ya ga dama kawai babu akhdhu bil asbab sai manzo Allah ya bai fito garin da sahi kawai ya ce ba Abu Jahal to kai Abu Jahal mun yi Madina ko ku baita amma sai aka rike sababi saboda ana buƙatar akai akai akai wata manufa sannan kuma kadi bi kissar annabi yaqub da ƴaƴansa lokacin za su je kasar misra wajen sayan abinci su sha daya ƴaƴa guda 11 za su zo misra sai musu nasiha yace ya gunayya. wa ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa wama ughni ankum min allahi min shay'in in hukmu illa lillahi alayhi tawakkaltu kaga wannan al-akhdhu bil aslab ne iyansa guda 11 suka kamo hanya za su tafi eh, misra sai ce to ga wasiyata la tadkhulu min babin wahidin kada ku shiga kofa daya in aka ganku iya mutun guda masha Allah kuma tasa jarumai haka to bakin mutane zai yawa akan ku kaga al-akhdhu bil aslab kenan ko sai ce to wadkhulu min abwabin mutafarriqah shiga kofofi daban-daban sai ta amma wa ma ughni ankum min Allah min shay ban iya hukun ban gulatar da ku game da abinda Allah ya kuta abinda Allah ya kaddara zai wakala da ku sai ya faru da ku jama'a ya faru ko bai faru ba ai rike su aga ce kun yi ayyuka halir ir innakum lasariquna ko abinda Allah ya rubuta dai ya faru gida nasiha da shi ba ban yayi abu na gaba mahaifiyar annabi Isa lokacin da naƙuda ta zo mata a suratu maryam fa jaa hal mahad ila jiz'in nakhla qalat ya litani mitu wa kuntu nasiyan sai Allah ta mi fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki saka ce wa huzzi ilayki tusaqit alayki bihi eh, tusaqit rubban janiya wannan kalmar da Allah ya amfani da ta ana nin al-akhsu bil asbab ne lokacin da naƙuda ta zo mata sai ta da na sai take gurin ina ma ta mutu ina ma a ce mutuwa ta yi da wannan abun ya faru da ita lokacin da ta haihi yaron sai ya kira ta aka kira ta da kasanta kar ta ji tsoro a ƙarshe sai ta ce ki girgiza iccen itaciyar dabino kaga da Allah ya ga dama sai ya turo mata dabino daga sama ko amma saboda an nuna maka cewa kakka zauna ba ka motsi Eh, sai kai rukun sau in baka da lafiya je likita sai ka roki Allah ya baka lafiya talauci ya maka yawa kama kasuwanci ka sa Allah ka ta addu'a kana son ka zama malami to rike littafai dan in an tara maka maktabat in baka ka zama malami ko dole sai ka dole sai kai karatun to sai ka sa Allah gaba cikin cikin al'amarin naka annabi lutu shi ma ai Allah yayi umarni da ya rukun sababi Allah ce fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahad wannan al-akhz bil asbab ne lokacin da Allah ya so ya halakar da mutanen garin sai Allah ce wa annabi lutu ya kama iyallansa ya bar gari da dare to me yana barin gari da dare kaga akwai hikima a ciki riko da sababi kenan annabi Musa shi ma Allah ta bace masa ya bar ya abunna wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttabi'un Allah ya ce masa kabar ka ka ka bayuna ku bar gari cikin dare in Allah ya ga dama kawai sai Allah ya ce masa kabari da sahi fir'aun na gani kika ita amma saboda al'akhzu bil asbab sai kuma aka fita cikin cikin daren to da jama'a kaka zo na baka riko da baka riko da sababi Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu malai yake cewa fal hayawanatu aqalu wa afham min haula'i alladhina hum kal an'am duk ne irin wancan tunanin to malai yake cewa watan alhayawanat dabbobi a aqalu sun fisa hankali wa afhamu sun fisa fa'intar karatu da rayuwa min haula'i alladhina hum kal an'am daga wa'ancan fiye daga wa'ancan su kamar dabbobi ashe duk wanda yake tunanin cewa addu'a ba ta da makami game da abinda Allah ya kaddara kai addu'a ko baka yi ba abinda Allah ya rubuta zai same ka to wannan dabbar ya fi shi hankali jakin gidansa ya shi shi fa'intar karatu ya bisa gane Allah subhanahu wataala to kun bayyana kazar gidansa ta fi shi nagarta da wayo a rayuwa sakare yake tafiya a cikin duniya balhum adallu sabila mace kai kudai da kyau sun fi da jakkai da dabbobi watar bacewa akan hanya Allah subhanahu wataala ya dace da mu kuma naga malam Jabir na tashi tsaye da alamu lokaci yayi anan ya kamata mu kwana insha Allah sai kuma wani sati mu dora akan bayanin dai har yau alaqar addu'a da kaddara ya akwai alaka mai karfi tsakanin addu'a da kaddara kakka wasa da yin addu'a kuma kaddara da Allah ya kaddara maka zai wakana amma addu'ar tana amfani Allah subhanahu wataala muke roko da ya sanya mu wanye wannan duniyar lafiya kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shiga muna cikin al'amuran mu baki daya ya Allah kai ne wanda idan aka roƙa kana karba kuma Allah kai kace a roƙe ka Allah ka san mu ka san bukatunmu Allah ka san mu ka san babu da wani ƙarfi da dubara sai kun kai ya Allah Allah kai muke riko dare da rana Allah ka biya mu bukatun mu na alkhairi Allah ka iya mun abinda ba ma iya kawo nan mu Allah ka iya wani abinda ba ma iya kawo nan mu ya Allah wannan kasar kaga irin hali take ciki ya Allah kullum cikin cikin kai hare hare ake ya Allah duk wanda yake da hannunsa a wajen kawo hari a cikin wannan kasar ya Allah ka kawo mana karshen sa a rayuwa Allah kai mana maganin sa Allah kai masa abin da ya dace da shi ya Allah in mun san sa ko mun san sa ba duk wanda yake ka gudunmuwa wajen a kashe musulmi da sojojin mu ya Allah ka sa su kasa inda suke ya Allah kai kake yi ba mu a iyawa ya Allah kai musu abin da ya dace da su ya Allah ka ƙara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya ma'auratan mu baki dai Allah ka ƙara rayuwa a cikin zamantakewar rayuwar auren mu wa'inda ba su da Allah ka ba su mata na gari in mata ne Allah ka ba su mazaje na gari masu neman ƙari Allah ka taimake su ɗan kasuwa Allah ka sanya albarka a kasuwancin su Allah ka yi musu budi budi mai kyau Allah ka sanya albarka a rayuwarmu. Allah ka sanya albarka a zuriyarmu. mu Allah ka sanya albarka a karatunmu. Allah ka sanya albarka a ilimin mu ya Allah ka cire mana gilli da hasara a zuciyarmu. ya Allah ka cire mana gilli da hasara a zuciyarmu. ya Allah ka taimake mu da taimakonka ya Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka iya mu da iyawarka Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka taimake mu ka taimaki iyayen mu Allah ka jika su ka gafarta musu zunuban su mu ma Allah ka gafarta mana namu kurakuran ya Allah ka sanya aljanna ce mu kuma mu baki daya ya Allah ka sanya aljanna ce mu kuma mu baki daya fa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته